Onda iziela, emanaldi juntan proiektu bat ez eh, eskualegia eskualegiari lotua dena bainan urruntxago Euskal Sinaurriak eh, laukote batek eh, aurkeztuko daukuna da hau, bon, gehiago jakinaian dena den deitu dugu kide bat Fredi Bizkarri dugu, anauztara egun honetan ongietorri zuri? Egun hona Orduan,

Hala. Zaira da esplikatzeko. Zabala dena den, bai. badakigu, hainiz gauza badiela, hainiz gai eta sail desberdin badiela hortan. Baina, zuk, e, bo, zuunat etorri proiektu baten aipatzeko, eh, eta hori Euskal Sinauriak eh, deitzen dena, Indonesiarat abiatuak zehizte, ango populu eta ango herri baten laguntzeko. Esplika, zazu lehenik, nuntik nola abiatu duzien zenta, etzira bakarrik, beste eh, hiru xibirotarekin zira. Bai, bortoan e, laugira, eh, ezan duzun bezala, hiru xibirotak eh, dira, e, horiek tipitik elgarri dute, bo, erriko lagunak dira, da lehena simuna, Bon, bigarrena Pierre eta Guillaume, bon, nini zaskena. Uh -huh. uh, nola sortu den mentuaz uh, proiektua? Bai, berba berak ere aurkeztu, denek ere baditu uh, estudioak eta ah, denak ah, bai. Uh, uh, bai, oita behatzi urte ditugu, uh, simun uh, tolosan bizi da, turuzen zeiten euh, duen bom, satelitetan nahi da. Euh, ala. Pierre Aix-en-Provencen bizi da, egazkinak euh, gidatzen ditu, eta Guillaume Pauen bizi da uh, informatika nahi da. Errazi eta nola bildu zizten, nola elgar hatxe mandu Simuntanik elgar ezagutu dugu ikasketa denboran. Uh, Tolosan eskola berian ginen eta hortak abiatu da zien adiskidantza, eta ba, nuntik abiatu den uh, lehen lehenik, zuk erraiten duzun bezala, eh, nola sortu duzu Euskal Txina horiak? Ebe, eh uh, elkartea sortu dugu uh, aurtengo proiektuen proiektua iteko. en proiektua hasi da joan den urtean. Uh, egin ginuen uh, bideia bat eskalagunarekin, uh, Ehm, bon, iru pasatu eta mm, nahi ginuen asiako erriak eh, barnetik deskurritu. Orduan eh, bi proiektu atseman eh, ginintuen han, lehena Vietnamen eta bigarrena orduan Indonesian. Hori egan behar da, Vietnamenen janik ere manduzu lan bat eta laguntza bat eskaini duzu zuzuk. Bai, bai. Eh, zer egin zinuen, han, Vietnamen? Ango elkarte batekin haizan eh, ginen, uh, eh, iru haste ditugu uh, erritipi batean. Elburua zen um, etxe uh, berrit bat egitea, familia pobre baten dako. Eta, bame, dirua txeman dugu uh, Eh, partitua intzin, eta dirua atigorri, eta hiru haste pastu uh, eta be, langileak bezala izan gira, hiru hastez, uh, eh, lauginen bakarrik uh, santirian, bon, be, uh, ala zimenta indugu, eta etxea etxe indugu. Hala, ordeon, eh, zinez, zuen lana ezpaita baitez bada hori, baina eh, ziek ere eh, eman zizte hargintzan. Bai, bai, entxatu. Entxatu, bai, entxatu behinok egiak gore, Xutik da etxea. Bai, bai. kantu eta musika talde herrikoi batekin gira hemen. Eta gurekin beti indonesiara eta den Freddy Bizkarri. aldiuntan, e, indonesiarat e, abian e, zizte, nola eh, hartu zihunen berri, eh, bon, hor historio dugu, han badaberaz erriska bat, eh, jutanoi familia bizidienak han eta mm, ez dute hur ona eskuratzen, hori da arazoa. Bai, Bai, bai. Uh, mementuan baute uh, ur sistema zah bat, uh, joan den urtean egin ginuen ur eta mm, elektrikari buruzko eta delio bat, Uh, eta hortu ginen uh, ba, zaharra zela, eh, ut sistema. Eta orduan, aurten nahi ginuke sistema hori uh, berritu. Eta hortakotz uh, abien gira, Eta, hango Jendearekin kutzatuik eta bon, zer diote lau gazte ikustia etorriko direnaak eta agitiak dira, ofa, nola, nola ikusten dute afera hori? Ba, Deia zaila da eh, ekin mintzatzeko, ez dute uh, eh, ingresa maiten, bon, uh, eh, uh, inglesa guti, uh, bazen gizon bat bakarrik. Uh, Orduan, ba, Ba, ez eh, ez dakit, badugu gizon bat, eh, ahimaten gira, mm, eh, ango gizon batekin, ah. eta berak uh, emaiten du. Hanfet, badut laneko lagun bat, eta berak uh, amarrute pastu ditu uh, eta ezkondia zen gizon, uh, erru, gizon, gizonekin, bai eta um, euh, berak du uh, proiektua... Uh, Landu pixka bat da. Landu. Ah, bai. Mm. duan uh, bera mintzo da, eta mm. gu ondoan gira, eta bon, hala, gira ulertzia. Mm. Odean, zer eginen duzi xuxen konkretuki han, zenta bon, lehenik erran behar da gure entzuler, eh, zuen oporra denboretan, eh? hori da. Bai. Zuen oporrak nahi duzi, baliosak izan ditezen, uh eta odean zer ziste, udauntan abian edo uh, noizko apilian, apilian bai. Eh, denbora labur dugu, eh? badu hiru aste bakarrik uh, egazkin txartelak erosi ditugura, hortakotz uh, entzatzen gira, fean, deia karaskan, eh? bon, deia berdugu didua, bildu. Uh, eh, hortakot be esa, proiektua ezagri dugu eh, interneten. Bai. Eta gero kantaldi bat egira antolatzen, eta hala. somatekoa da, dirutza bildu behar zuena Um, ezagri dugu idu mila euro. Uh, en fet, badira bi erri. Uh, euro da denaiteko erri batian uh, eh, iru mila biltzen mari badugu, behar erdia emanen dugu uh, eh, eh, txip tamulia da lehen erria, eta beste erdia uh, beste erriari. Hala, uh, hala. Hor mm. duan, bame, uh, iru mila da gure elburua, gehiago bada be obe, epe gutio bada, bame, hala, inen dugu. Uh, eran duguna. Bai kantaldiak eta dendenak antolatuko dituzula, baina eh, eh, jendeari dei egiten duzu hemen ere naguntza nahi balimadu ekarri afera hortan. Bai, mm. bai, bai eh, hor aldute proiektua interneten, uh, erten, bai. erten duzu. Erten, alduzu zuk, nola, deitzen den hori? Bada webgune bat, babeldor, babeldur, edo babeldor, ez dakit deitzen dena, ta uh, webgunean proiektua esplikatua da. Bai. Untsa ez dakit, baina hasteko esplikatua da. Eta uh, be, jendek sustengatzen aldute uh, proiektua interneten bidez, diru eman ez, uh, zendako ez. Uh, argazkiak badira, eta mm. moala. Eta Indonesiako Ziptamulia izeneko erriaren izena, e, agertuko da, eh, herri hori eta hor da zuen proiektua agertuko. Uh, uh. Konkretuki, uh, alere Fredi, uh, harat arribatuta, uh, zer xuxen eginen uh, duzue? Be, jo, arribatu eintzin uh, eh, ango, afen, eh, erriak uh, materiala guzia ukanen du. Uh, bi haste, partitu eintzin uh, dirua emanen dugu, afen, igorriko dugu uh, ango elkarteari. Uh, ola materi material guzia erosiko ute. Eta han bi haste pastuko ditugu uh, errian. Eta be, dugu ango erritarrak. Eh? da, bet, tuioak, eh? beharko dira eh, tuioak eh, altsatu eta eta obrak egin, eh, hala. Lanian izanen han ere hango egitarrekin batean eta... Bai, lanian, bon, pentsatzen du giro gozoan, eh? zenta egian bada jende eta gazte, zenta bon, egian bizi dira kastik denak. Hor uh, duan, be, uh, egoen gira ekin eta lagunduko. sayang Lagunya enak merdu sekali Capek sedikit tidak peduli sayang Asalkan Tuhan, asalkan Tuhan senang di hati Redi bizkari anaustara, hemen dugu beti gure onda izila eman aldiana. Aurkesten alda okuzu, herri hori, zer dira laborariak dira, han gehien bat, uh, hango herri tajaka? Bai, eh, be, irisa, irisa initz baute, Euh, behir isa bizi dira, euh, eta euh, uh, besteik uh, auk hainitz badira, mhm. uh, argazkian agertzen den bezala. Um, Errian bizi dira, aski urgun dira, Fen, men, e, egia mendian da. Eh? Uh, Goratasuna badu. Bai, eta aski urrunda, da eh, bideak zaharrak dira, eh, aioiteko eh, behar duzu uh, untsa ezagutu. Eh? Mm. Hala, bon, beraz, hori uh, eginen duzuela, ba, zergatik, zergatik gutizia hori hola uh, iteko, uh, joiteko, hain urruun, uh, hango jendeak laguntzeko? Ba, errantan bezala, Eh, beste kulturak uh, eh, deskruitzeko, eta uh, pentsatzen dut barnetik eta uh, aizio dela. Eta uh, laguntza bat emaiten bauzu gainera, bom, uh, aizio da. Ba, joan den urtean hori uh, egin ginuena, eta bom, uh, joaiten afen, eh, eh, erri bat ez zautzen eh, duzu laik, gero sartzen zira eta beti pentsatzen duzu, hori zapenak bat dituzu, eta bon, be, guetako ez da uh, izi dira hemen, eta guetako dirua txemaitia bon, aizio da, hor duan laguntzen ala dugu, bon, ba, nik pentsatzen duzun dela eta ilusi berotakak ere gauza bera pentsatzen dute, eta bon, hala. Ola. Beste gisa teatro porrak bizitzeko. Erran nahi bita, jende batzuen gana joan mm, mm, mm. lagundu eta han pasatu denbora goxua eta elgar ezagutza bat egitea azkenian. Hori da, hori da. Hala. E, beraz, apilian eh, berriz eh, dinentzi iztelai gero uh, eskola egirat, zer egiten duzu filmatzen duzue, argazkiak arzen dituzue, non emaiten duzue gero hori, uh, horren berri emaiten duzue, emengo jendeari? Euh, mementoan ez dugu euh, ez dugu pentsatu, baina zendako ez. Bo, argazkiak inen ditugu. Uh, inen ditugu. video euh, muntaketa bat, bat ere uh, Uh, mementoan ez dugu, ez dugu uh, finkatu, fendeu, Pentsatu ez. Bon, dena den, orai horretaraziko dugu zendako ez. Nola? Baina zendako ez. Hori da, hori da, zendako ez gaualdi bat, eh? antolatu nahi duenak ikusi, eta zuekin ere bidaiatu nun baita, mm, mm, mm. hori da ere. Ba Babururatzeko, Fredi, behar ba, horroitaraziko dugu, nahi duenak gehiago jakin eh, delako Euskal Sinauriak izeneko proiektu hau eh, nola ere den zertarako, askida joa webgune horretara, egiten bai. duzu bezala? dut, Babel Dur, Aizia uh, äh, atxamaiten da interneten. Zipta mulia. Zipta mulia. Zipta mulia izeneko herria. Herria, bai. Eta be, bada um, uh, kantaldia. Estu, kantaldia, orduan, estu, noiz. Kontatu. Martxuaren uh, amalauean, anauzeko elizan, uh, hostilal batez, sortziak tarditan, xe Eta bon, eh, kantariak izan dira, bon, eh, kantarien lista ez da oino eh, bukatua, baina izan dira uh, bo, emengo kantariak, eh, maitena monako, Katia buru, lau buru taldea, Ai. amaiak juzpeiruz normalki, uh, txerienen aia, eta Elisa berotua izan da, berda egan, sasoin Eta bom, taldean bildu diruarekin uh, eginen dugu proiektua. Hala, zati bat beden... Uh, bai, zati bat. Zati bat beden dirustatuko duzue. Eta sare sozialetan ere, geixetasun gehiago biltzen alda, Facebook eta ba, horietan bai, Bai, Facebooken. Eh. Bot, dena atxamaiten da Facebooken, baina joiten badira atxamanen dute. Zure izenarekin edo Euskal Txina edo nola behar da sartu? Zuen atxamaiteko? Bai, ni izena ekin, uh, bai, ni izena ekin edo uh, edo Pierre, edo Guillaume uh, Lepailekin. Mm -hmm. uh, mementoan uh, ez dugu beste euh, Facebooken. Hala. Fredi, bizkarri aski da jotzea Facebooken eta hor emana duzu zure bai. atearen aintzinean. Eta lag lagunak izan ingira, hola. <laughs> ba, eza antzasteko, martxoren amalauean, nauzeko kantaldia, Elizan, ba, ez dakit azken hitz bezala? Redi, besterik erreteko? Uh, Zerbait antzi dugu ertia? Ez, ez, be euh, nahi bauzie, euh, entzulek nahi bauzie euh, proiektua sustengatu gatu, be mil esker entzinetik, eta, ala. Mil esker? Mil esker zuri. Izan ongi, bai? pun. cemerlang Rasa hati risau Menantikan kasih yang tak kunjung datang Hilanglah Mata Fredi Bizkarri eta bere laguneri esker ere, gu ere, onda eman aldi juntan, eta mm, musika hau haueri esker ere, nun baita, gu ere pidaiatu gira, badakizu ez egin orai, nahi baduzi epidai humanitario hori lagundu, eta son guziak emanak eh, baititugu orain arte. Euskal Iratietan, onda